Jean-Louis dugu telefonoaren eh, beste aldean Fermin Miura azkaindar bertsolariaren eh, adiskidea baitzinen. Atxalde hon, Jean-Louis. Bai, zuri ere. Garai gogorrak? Bai, dudarik ez, eta egia erran ikusten nuen eh, atelesen itzula azken aste hauetan, eta estaturik bezala egin da. Eritasun batek eraman du, ala ere zuk nola gogoratzen duzu? Nik zer dain eura, oita amabostu urtean hauetan uh, laguna nuen, eta adiskide mina, gero, <laughs> gero eta gehiago, eta gogoratzen ez, e, bon, ino behin ez, nola, uh, mila behatzen, eta emez, irutan hori eta emez horzian, irabazi zuen, uh, <clears throat> eta bat, Euskal Zale antolatu kantolatu zuena, zoinek, Salvador zenaren berso gehienik gogoz ikasi. Eta Fermin ikasi zuen handana bat handia, eta kantatu zituen, eta arek irabazi zuen. Eta e, ikasteko gogo handia, betitik. Mira behatzen da iru eta emeretzian, arekin kurutzatu naiz, bai honan, bai etorri zen, berso ikastaldi bat antolatu genuen mendiburu, Sanpier mendiburu letako berso erekin eta orduen egin nuen haren degiazko eh, eh, ezagutza eta geroztik eh, kuhutzatu ginen, eta largo goian sortu ginuen alkatzenarekin, eta beste e, bon, bersozale ondi batzuekin, eh, Milare, Michel Itzaina, Daniel Landart, eta horiek ilan, bersuarien lagunak elkartea sortu ginuen. Eta remi meura izan zen, hiru erren lehenakaria. Lehenik alkat, gero esponda, eta gero ferminek hartu zuen lehen nakaritza eta ara egin ditugu eh, hor eh, kurutzatu gira initzen, eh? batez ere garai hartan atera nuen eh, duen biliburu bat errantzaren bilduma bat, ha? Uh, bilduma bat, Euskal, Ipar, Euskal Herrikoak, batez ere, zaharritz, zuhurritz izenekoa. Eta gero, mila behatzen eta laro eta mazazpian, bultzaturik, eta bere izan zen idazle nagusia, atara nuen liburu bat, bersularien artea izenekoa. Uh, e, gutxi ezagutzen zuten jendeak argizeko e, eh, ara bilduma bat bezala, e, egin genuen. Eta gero Ferminekin nibili naiz e, <clears throat> plazetan esko kantatzen, bon, beste sozaio ber, berze ere bai, baina gero egin genuen Fermin oso ezaguna zen, bai hartzen eta hola, eta bere lanaren gatik ere, egarre batean lan egiten zuen, eta batzutan, eta publikoak ez ziren Hola, gai aldi bat zutatak deitzen gintuzten berso kantatzeko. Hara eta hor, eh, arekin enizku eh, naiz, e, e, usaila ebagin nuen digarrekin, berso mm Aipatu duzunez, iparraldeko bertso gintzaren berreskurapenan lan handia egina da. Bai, bai, bai, handia. Eta gero, azken urte hauetan, jubilatu zelarik, eta e, demora, handi-handia de, eskaintzen zion bersularitzari, e, lanari. Adibidez bazuen egina eta iparaldeko e, neurtitzen harako bilduma bat ezala, eh, eta e, laneko tresna hola bersuari, bersutan ikasi nahi luketenen eta hori baliegarri dena, hori izan zen berak mundatu zuen, ez da publikatua eh, behinan egin du, eta gero ikertzen zituen e, horreiko bersuari saio horiek, egualdekoak denak, eta se jarraitzen zituen, segitzen zituen etxetik, eta denak a, ah, notatzen zituen, eta esaldi ederenak, eta hola aipagarrienak, eta horik markatzen zituen. Eta gero, algia ikusten eh, aipatzen, ah, hori, alakoa gori hori kantatudik azken lehuan, eta hiru arenan hori izien, eta izi gari laketzuen, ikerlia zen, eta izi gari laketzuen horren eh, egitea. Mhm. Eta gero, bazuen ere, bon, eh, eskoltzale hondia zen, E, Eh, adibidez eta aita juneskazena barigileen iztegia dena irakortu zuela eta urbiletik, eh, ikasia ere, entzatzen eh, dota, eh, siberoko izkera, eta gauza bebera azkuaren iztegiak, eta joan den astean ikusi dut oino, bere eritetxean ez zuen alta irakortzeko guan, beri benen eluiaren iztegia bere omoan zuen, mm. zaukan ere, ara. Eta, ara Fermin, holakoa ze isila zen, langile isila, ezen ez bada erabiletan dola amaiz agertziat ez zion hori, ez zion bilatzen hori, baina eh, ezagutzen ginuenak, baginakien eta zain langilea zen eta fiagarria eta susena zen, ekartzen zituenak, erraiten zituenak susenak ziren.